Jag bor i Läppebo, ett ställe där svänger om. Det är lätt att tro att ingenting händer som är av intresse så här emellan kammaren och fjöset. Men det är tjo och hopp och det kan du ge dig på och aldrig stå på kalaset och förresten så har man väl inte det roligare än man gör sig. I förra veckan så fick katta åt Andersson. En sladd och gick i spinn framför Föktebron och braka ihop med Per Edvin när han kom på sparken. Förra sommaren hade jag en tand som inte satt så bra. Jag kunde vicka på och jag hade kul till jul i Läppebo. Vilken Läppebo? Ska ni tro är det fest är det bäst och aldrig tar det slut på fröjderna. Och hemmaröjderna. I Läppebo. vilket Läppebo? Ska ni tro. Under Läppebo. Är det fjong hålligång. Länge leve Läppebo. Här nere i Läppebo. Där mår vi och smörjer oss och vi har knog och vi försörjer oss och vi hugger ved åt varann och bär varandras börda. Som, som, som, och det är alltid ös i veckan om jag vill få slå mig lös till helgen så spar jag till en liten finne Som jag får klämma ut på lördag Men så ibland det sägs av någon dum turist Åh, hur vilket plejs och gud vad det verkar trist Jag brukar svara du grabben, jag är aldrig ensam Jag har en myrstack som är tam, det är det värre än i stan han heter Krylbo han och äter socker ur min hand. I Läppebo, vilken Läppebo, ska ni tro? Under Läppebo, är det fest eller bäst? Och aldrig tar det slut på fröjderna. Och hemmaröjderna. I Läppebo, vilken Läppebo, ska ni tro? Under Läppebo, är det fjong och lång? Länge leve Läppebo.